แนะนำบทอันนำลุบทอันนำลุเป็นบทมักกิยามีเก้าสิบสามอกาสที่ความสนใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธา การให้ความเป็นเอกภาพสารและการฟื้นคืนชีพ เป็นบทหนึ่งในสามบทที่ถูกประทานลงมาอย่างต่อเนื่อง และถูกจัดอันดับไว้ในคัมภีร์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน คือบทอัชุอาระ อันนำและ อัลกรอซอดอาจจะกล่าวได้ว่าในบททั้งสามนี้การดำเนินเรื่องเป็นไปในทางเดียวกัน บทนี้ได้กล่าวถึงคำพีกุรอาน ซึ่งเป็นปฏิหารอันยิ่งใหญ่ของมูฮัมหมัด และเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์จนกระทั่งวันกิยามะและยังแจ้งให้ทราบว่าได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานาบีบางท่านโดยสรุป และบางท่านโดยละเอียดกล่าวโดยย่อถึงประวัติของนบีมูซา นบีซอแลและนบีลูดและได้กล่าวถึงกลุ่มชนของบรรดานาบี ดังกล่าวว่า ได้รับการลงโทษเนื่องจากพวกเขาผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และพวกเขาปฏิเสธต่อบรรดารอซูล ผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย บทนี้กล่าวอย่างละเอียดถึงเรื่องนบีดาวูดและบุตรชายของเขาคือนบีสุไลมาน และกล่าวโดยเฉพาะถึงความโปรดปรานของพระองค์ที่ทรงประทานการเป็นนบี และอำนาจอันกว้างใหญ่ไพศาลและได้กล่าวถึงเรื่องของนบีสุไลมานกับบุลเกส พระราชินีแห่งเมืองสะบัดท่านนบีสุไลมานได้เอาอำนาจเป็นสื่อในการเรียกร้องไปสู่หรลอท่านจะไม่ปล่อยให้นักปกครองที่กดขี่ข่มเหงหรือกษัตริย์ผู้ปฏิเสธศรัทธาเว้นแต่จะเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อหรลอดังเช่นเรื่องของท่านกับพระราชินีบุลเกส จนกระทั่งเมื่อพระนางทรงเลิกการเคารพบบูชารูปปั้นและเจวิตและเสด็จไปพร้อมกับเหล่าทหารของพระองค์ยอมจำนนและตอบรับการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระผู้เป็นเจ้าบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ถึงการมีอัลลอฮ์และการเป็นเอกภาพของพระองค์ซึ่งเห็นได้จากสิ่งที่ถูกบังเกิดมาทั้งหลาย และความแนบเนียนในการสร้างของพระองค์ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงความน่ากลัวและภาพลักษณ์ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายจะได้เห็นในวันแห่งการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ โดยพวกเขาจะตื่นตระหนกและก็หวั่นกลัว มนุษย์ในวันนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองพวก พวกที่หนึ่งคือพวกที่มีความสุขสำราญ จะพบแต่ความดีทั้งหลาย อีกพวกหนึ่งคือพวกที่ใบหน้าของพวกเขาหมองคล้ำ ซึ่งจะถูกนำไปสู่ นรกยานหนักบทนี้ถูกตั้งชื่อว่าบท อันนำคือมด เพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องมด ซึ่งได้สั่งสอนและกล่าวเตือนพักพวกของมัน แล้วมันก็ได้แก้ตัวให้สุไลมานและกองทัพของเขาท่านอบีสุไลมานเข้าใจรู้ภาษาของมดจึงได้ยิ้มเมื่อได้ยินคำพูดของมันและขอบคุณต่อลอที่ได้ประทานความโปรดปรานและความดีต่าง ๆให้แก่เขา ด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอซีนทิลกะอายาตุลกุรอานวะ ي ิต่อซีนเหล่านี้คือบรรดาองค์การของอัลกุรอานเป็นคำพีอันชัดแจ้งฮุดาวะบุชรอลิลมุมินีน เป็นทางนำที่ถูกต้องและข่าวดีสำหรับผู้ศรัทธาบรรดาผู้ปฏิบัติละหมาดและบริจาคสกาดและต่อวัน ปรโลกพวกเขาเชื่อมัน่น إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون จึงบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันประโลกนั้น เราได้ทำให้การงานของพวกเขาสวยงามแก่พวกเขา ดังนั้นพวกเขาจะระเหเร่ร่อนไปเรื่อยๆ أولئك الذين ل ه ุมซู العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون ชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันชั่วช้า และในวันปรโลก พวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่งและแท้จริงเจ้าจะได้รับอัลกุรอานอย่างแน่นอน จากพระผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون จงรำลึกเมื่อมูซากล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่า แท้จริงฉันเห็นไฟ ฉันจะนำข่าวจากที่นั่นมาให้พวกท่าน หรือฉันจะนำคบเพลิงมาให้พวกท่าน เพื่อพวกท่านจะได้ทำให้มันอุ่น ف ل م ฉันเมื่อเข้ามาถึงที่นั่น ได้มีเสียงเรียกขึ้นว่า ผู้ที่อยู่ในไฟและผู้ที่อยู่รอบๆมัน จะได้รับความจำเริญและมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกยามูซาอินนหูอันัลลอฮุลอาซีซุลฮะคีมโอ้มูซาเอ๋ย แท้จริงข้าคืออัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ และจงโยนไม้เท้าของเจ้าเมื่อเขาเห็นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับว่ามันเป็นงูเขาก็กลับหลังหันแล้วก็ไม่ให้หันกลับมาอีก โอ้มูซาเอ๋ย เจ้าอย่ากลัว แท้จริงบรรดาศาสนาทูตจะไม่กลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าอิลลามันลมซุมบัดลฮุสนันบะดซู เว้นแต่ผู้อาธรรม แล้วเขาได้เปลี่ยนมาทำความดี หลังจากที่ได้ทำความชั่ว เพราะแท้จริงข้านั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين และจงสอดมือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้า มันจะออกมาขาวปราศจากอันตรายใด ๆ นี่คือสอง ในเก้าสัญญาณที่เจ้าจะนำไปยางฟิรูดและพวกพ้องของเขา แท้จริงเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วเมื่อสัญญาณของเราได้ปรากฏชัดแจ้งแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่า นี่คือเวทมนต์คาถาอันแจ่บแจ้งและ

และโดยแน่นอนเราได้ประทานความรู้ให้แก่ดาวุธและสุไลมานแต่เขาทั้งสองกล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของลอผู้ทรงโปรดปรานแก่เราเหนือปวงบ่าวของพระองค์ส่วนมากที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายและ أيها ل ن ا س علمنا منطق الطير و و ت ن ا من كل شيء อินนฮาดาละฮุวัลฟัดลุลมุบีนและสุไลมานเป็นทายาทของดาวูดและเขากล่าวว่า โอ้ มนุษย์ทั้งหลาย เราได้รับความรู้ภาษาของนก และเราได้รับทุกๆสิ่งแท้จริงนี่คือความโปรดปานอันชัดเจนยิ่งและ والإنس والطير فهم يوزعون และไพร่พลของเขาที่เป็นยิน มนุษย์และนกได้ถูกให้มาชุมนุมต่อหน้าสุไลมานและพวกเขาถูกจัดให้เป็นระเบียบ حتى إذا ั ت و ا على و า د النمل ق النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون จนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงที่ ทุ่งที่มีมดมาก มดตนหนึ่งได้พูดว่า โอ้พวกมด เอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าไปในรังของพวกเจ้าเถิด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 และทรงให้ฉันเข้าอยู่ในความเมตตาของพระองค์ท่าน ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์ท่านที่ดีๆทั้งหลาย และเขาสุไลมานได้ตรวจดูฝูงนก แล้วกล่าวขึ้นว่า ทำไมฉันจึงไม่เห็นนกหัวขวาน หรือว่ามันหายไปไหน لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين แน่นอนฉันจะลงโทษมัน ด้วยการลงโทษอย่างสาหัสหรือฉันจะฆ่ามันดี หรือมันนำหลักฐานนั้นชัดแจ้งไหมฉัน فمكث غير بعيد فقال أحقت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين มันหายไปไม่นานนักแล้วกลับมา มันได้กล่าวว่า ฉันได้ไปตรวจพบในสิ่งที่ท่านไม่รู้ และฉันได้นำข่าวสารอันแน่นอนจากเมืองสบะมาอย่างท่านอินนีวจัตุมรอะตันตัมลิกุฮุมวะอูติยัตมินคุลชัยอินวะละฮาอรชุนอาซีม ฉันได้พบหญิงคนหนึ่งปกครองพวกเขาและนางมีทุกสิ่งที่นางมีบัลลังก์อันระหัวฐานและฉันได้พบนางและกลุ่มชนของนาง สการะบูชาดวงอาทิตย์ โดยไม่กราบไหว้อัลลอฮ์และชัยตอนได้ทำให้การงานของพวกเขา เป็นของดีงามแก่พวกเขา และได้กีดกันพวกเขาออกจากแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นพวกเขาจึงไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอาัลลฮีรสาวร ทำไมพวกเขาไม่กราบไหว้อัลลอฮ์ผู้นำออกมา ซึ่งสิ่งเร้นลับในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบัง และสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผย อัลลอฮุลา อิลาฮอิลลาฮุวะรับบุลอารชิลอาซีมอัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ขานบีสุไลมานกล่าวว่า เราจะคอยดูว่าเจ้าพูดจริงหรือเจ้าอยู่ในหมู่ผู้พูดเท็จเจ้าจงนำสารของฉันนี่แหละ ส่งมันไปให้พวกเขา แล้วถอยออกห่างจากพวกเขาดังนั้นเจ้าจงคอยดูว่าพวกเขาจะตอบกลับมาอย่างไรลมา ت ي อ أ ي น ا الملأ إني ألقي إ ต ي บุนคาร ي มพระราชินีทรงกล่าวว่า โอ้หมู่บริพานทั้งหลาย แท้จริงสารอันมีเกียรติถูกนำมาให้ฉัน อินนะฮูมินสุลัยมานวะอินนะฮูบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมแท้จริงมันมาจากสุไลมาน และแท้จริงมันเริ่มว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลลาตะลูอะลัยยะวะตูนีมุสลิมีนพวกท่านอย่าเย่อหยิ่งต่อฉันและจงมาหาฉันอย่างนอบน้อม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 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين พวกเขากล่าวว่าเราเป็นพวกที่มีพลัง และเป็นพวกที่มีกำลังรบเข้มแข็ง สำหรับพระบัญชานั้นเป็นของพระนางดังนั้นพระนางได้โปรดไตรตรองดูสิ่งที่พระนางจะทรงบัญชา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 พวกเขากระทำกันและแท้จริงฉันจะส่งของกำนันไปให้พวกเขาแล้วฉันจะเฝ้าคอยดูว่าผู้ที่ถูกส่งไปนั้นจะกลับมาอย่างไร فلما ج มานกาลอะตุมิดดูนนิบิมาล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 ดียิ่งกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกท่าน แต่พวกท่านคงดีใจต่อของกำลังของพวกท่านจงกลับไปยังพวกเขา เพราะแน่นอนเราจะนำไพร่พลไปยังพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่มีกำลังที่จะต่อต้านมันได้ และแน่นอนเราจะให้พวกเขาออกจากที่นั่นอย่างอัปยศและพวกเขาจะเป็นผู้ต่ำต้อย เขาสุไลมานกล่าวว่า โอ้หมู่บริพารทั้งหลายเอ๋ย ผู้ใดในหมู่พวกท่านจะนำบัลลังก์ของพระนางมาอย่างฉัน ก่อนที่พวกเขาจะมาหาฉันอย่างผู้นอบน้อม ผู้ปริชาสามารถล้ำเลิศคนหนึ่งในหมู่พวกยินได้กล่าวว่า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

ฉันจะนำมาเสนอท่านพริบตาเดียว เมื่อเขาสุเลมานเห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขาเขากล่าวว่า นี่เนื่องมาจากความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของฉัน เพื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่า ฉันกระตันอยู่หรือเนรคุณ และผู้ใดกระตันอยู่แท้จริงเขาก็กระตันอยู่ต่อตัวของเขาเอง และผู้ใดเนรคุณแท้จริง พระผู้อภิบาลของฉันนั้นทรงมั่งคั่ง ผู้ทรงใจบุญเขาสุเลมานกล่าวว่า พวกเจ้าจงดัดแปลงบัลลังก์ของพระนางเพื่อดูซิว่า พระนางจะจำมันได้ หรือพระนางจะอยู่ในหมู่ผู้จำมันไม่ได้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 และเราได้รับความรู้มาก่อนนาน และเราได้เป็นมุสลิมมาก่อนนาน และการที่นางได้สักการะอื่นจากอัลลอฮ์ได้หันเหนางออกไป แท้จริงนางอยู่ในกลุ่มชนผู้ปฏิเสธ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 โปรดเข้าไปในวังเถิด ครั้นเมื่อนางเห็นมันนางคิดว่ามันเป็นสระน้ำและนางก็เลิกหน้าแข้งของนาง เขาสุไลมานกล่าวว่า มันเป็นวังประดับด้วยกระจก นางได้กล่าวว่า โอ้พระเจ้าของฉัน แท้จริงฉันได้อาธรรมต่อตัวฉันเองและฉันขอนอบน้อมปฏิบัติตามสุไลมาน เพื่อเอาล้อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون และโดยแน่นอนเราได้ส่งพี่น้องคนหนึ่งของพวกเขาคือซอและไปยังเผ่าสมุทโดยพวกเขาเคารพพักดีต่อรอและพวกเขาก็ได้แบ่งออกเป็นสองพวกแล้วโต้เถียงกัน قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون เขาซอแลกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันทำไมพวกเจ้าจึงรีบเร่งหาความชั่วก่อนความดีเล่า ทำไมพวกเจ้าจึงไม่ขออภัยต่อหรอเพื่อพวกเจ้าจะรับความเมตตา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 ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون พวกเขากล่าวว่า จงร่วมกันสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์แน่นอนพวกเราเตรียมที่จะทำร้ายเขา และครอบครัวของเขาในเวลากลางคืน แล้วเราก็จะกล่าวแก่ทายาทของพวกเขาว่า เราไม่รู้เห็นการพินาศของครอบครัวของเขา แต่แท้จริงเราเป็นผู้พูดจริง

กล่าวคือเราได้ทำลายล้างพวกเขาและกลุ่มชนของพวกเขาทั้งหมด นั่นคือบ้านของพวกเขาก็ว่างเปล่า เพราะพวกเขาอาธรรม แท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนสำหรับกลุ่มชนที่รู้ และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาโดยพวกเขาเป็นผู้ยำเกรงให้รอดพ้นและจงรำลึกถึงลูตเมื่อเขากล่าวแก่ชุมชนของเขาว่า พวกเจ้ากระทำการลามกทั้งๆทที่พวกเจ้าก็รู้เห็นอยู่กระนั้นหรือแท้จริงพวกเจ้าสมสู่ผู้ชายด้วยตัณหา แทนพวกผู้หญิงกระนั้นหรือ ยิ่งกว่านั้นพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลา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 ท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่บริสุทธิ์และเราได้ช่วยเขาและก็บริวารของเขาให้รอดพ้น เว้นแต่พัญญาของเขาซึ่งเราได้กำหนดให้นางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลายและเ และเราได้หาฝนตกลงมาบนพวกเขา ดังนั้นฝนของบรรดาผู้ถูกตักเตือนมันช่างชั่วช้าเสียนี่กระไรจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ และความสันติจงมีแด่ปวงบ่าวของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกแล้ว อัลลอฮ์ดีกว่า หรือสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็นภาคีนั้นดีกว่า อ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 แล้วเราได้สวนต่าง ๆ งอกเงยสวยงามด้วยน้ำนั้น พวกเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้งอกเงยขึ้นมาได้ แต่มีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ เปล่าเลย พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ตั้งภาคีอัมมันจัลลอัรดกรารวจัลขิลาลฮาอันฮารวะจัลลฮารวาซี وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون หรือผู้ใดเล่าที่ทำให้แผ่นดินเป็นที่พำนัก และทรงให้มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านระหว่างมัน และทรงทำให้ภูเขายึดมั่นสำหรับมัน และทรงทำให้มีที่กั้นระหว่างทะเลทั้งสอง จะมีพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ เปล่าเลย พวกเขาส่วนมากไม่รู้อัมมัยูจีบุลมุตตรอิดาดอาฮูวยักชิฟุสูวยจลคุมคุลฟาอัลอัรอะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์กลีลัมมาตะดักกรูน หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์และทรงปลดเปลื้องความชั่วร้ายนั้น และทรงทำให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองในแผ่นดินจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกหรือ ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใคร่ควร أ م أإله مع الله تعالى الله عما يشركون หรือผู้ใดเล่าจะชี้ทางนำแก่พวกเจ้าในความมืดทึบของแผ่นดินและน่านน้ำและผู้ใดเล่าทรงทรงลมแจ้งข่าวดี ท่ามกลางความเมตตาของพระองค์จะมีพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์อีกหรือ อัลลอฮ์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีอัมมัยยับดะอุลขัลกะซุมมะยุอีดุฮ์วะมัยยัรซุกกุมมินัสสะมาอิวัลอัรฎ์อะอิลาฮุมมะอัลลอฮ์ หรือผู้ใดเล่าจะริเริ่มในการบังเกิดและทรงให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และผู้ใดทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า จากฟากฟ้าและแผ่นดินจะมีพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับล้ออีกหรือ จงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าจงนำหลักฐานของพวกเจ้ามาหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงฐานของพวกเจ้ามาหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง وما يشعرون أيان يبعثون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าไม่มีผู้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน จะรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยนอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาจะไม่รู้ เมื่อใดที่พวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพบ แต่ว่าความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับวันประโลกนั้นได้ถึงที่สุดแล้วหรือ ทั้งๆทที่พวกเขาอยู่ในการสงสัยเรื่องของมัน แต่พวกเขายังตาบอดต่อเรื่องนั้นอีกด้วย وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า ในเมื่อเราและบรรพบุรุษของเราเป็นดิน แล้วจะถูกให้ออกมาอีกอย่างแน่นอนกระนั้นหรือโดยแน่นอน เราได้ถูกสัญญาในเรื่องนี้มาก่อนทั้งเราและบรรพบุรุษของเรา เรื่องนี้ไม่ใช่อะไรอื่น นอกจากเป็นนิทานสมัยก่อนๆจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดิน แล้วจงดูว่าผลสุดท้ายของผู้กระทำผิดนั้นเป็นอย่างไรแล ا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ي م ك ر و และเจ้าอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขา และเจ้าอย่าคับอกคับใจ ในสิ่งที่พวกเขาวางแผนเลยและพวกเขากล่าวว่า เมื่อใดเล่าสัญญานี้จะปรากฏ หากพวกเจ้าพูดจริงกล่าวเถิด จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหวังว่าบางอย่างที่พวกเจ้ารีบเร่งให้มันเกิดขึ้นนั้นกำลังตามใกล้พวกเจ้าเข้ามาแล้ว และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นแน่นอนพระองค์ทรงเป็นผู้โปรดปรานต่อพวกมนุษย์ แต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ขอบคุณและแท้จริงพระผู้อิบาลของเจ้านั้น พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงสิ่งที่หัวอกของพวกเขาปกปิดเอาไว้ และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย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 แท้จริงอัลกุรอานนี้จะบอกเล่าแก่วงวานของอิสราเอลแต่พวกเขาส่วนมากขัดแย้งกันววอิิินนนูลลลลหดะรมมมตุุและแท้จริงมันอัลกุรอานเป็นแนวทางที่ถูกต้องและความเมตตาแก่บรรดาผู้ศรัทธาอินนรับบะกยกดีบัยนฮุมบิฮุกมิฮิวะฮุวัลอะซีซุลอาลีม แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยข้อที่ขาดที่ยุติธรรมของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงรอบรู้ ดังนั้นเจ้าจงมอบหมายต่อลอเถิด แท้จริงเจ้านั้นอยู่บนสัจธรรม อันชัดแจ้งิามตาลทดาอิววแท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยิน และจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องเชิญชวน เมื่อพวกเขาหันหลังกลับ وما อละแต่เจ้าไม่ได้เป็นผู้ชี้แนะแก่คนตาบอดให้ออกจากความหลงผิดของพวกเขา เจ้าจะไม่ทำให้ผู้ใดได้ยิน นอกจากผู้ศรัทธาต่อองค์การต่างๆของเรา โดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อม وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون และเมื่อพระราัสเกิดขึ้นแก่พวกเขา เราได้สัตว์ออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขา เพื่อกล่าวแก่พวกเขาว่า แท้จริงมนุษย์นั้นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อองค์การทั้งหลายของเราและเราจงดำลึกถึงวันที่เราจะเรียกทุกๆชาติมาชุมนุม กันเป็นหมู่คณะ จากบรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเรา โดยที่พวกเขาจะถูกนำมารวมเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขาได้มาถึงพระองค์ตรัสว่า พวกเจ้าได้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของข้ากระนั้นหรือ โดยที่พวกเจ้าไม่ได้รู้มันเลย หรือว่า อะไรเล่าที่พวกเจ้ากระทำไป และหลักฐานได้ปรากฏขึ้นแก่พวกเขา เนื่องโดยพวกเขาได้อาธรรม ดังนั้นพวกเขาจึงพูดไม่ได้ อินนฟีดาลิกะลาอายาตินลิกอมียูมินูนพวกเขาไม่ได้พิจารณาดูหรือว่า แท้จริงเราได้กลางคืนไว้สำหรับพวกเขาได้พักผ่อน และกลางวันได้เห็นแสงสว่าง แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันมากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธาและจงรำลึกถึงวันที่สังจะถูกเป่าขึ้น แต่นั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินจะตื่นตระหนก เว้นแต่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทั้งหมดได้มาหาพระองค์ในสภาพผู้ถ่อมตนอินนหูขบีรบิมาตฟอาลูน แ่เจ้าเห็นขุนเขาทั้งหลาย เจ้าจะคิดว่ามันติดแน่นอยู่กับที่ แต่มันจะล่องลอยไปเช่นการล่องลอยของเมฆนั่น คือการงานของลอซึ่งพระองค์ทรงทำทุกสิ่งอย่างประณีต แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ من جاء بالحسنة ف ل มินฮาวะฮุมมิน فزع يومئذ آمنون ผู้ใดนำมาซึ่งความดีเขาจะได้รับความดีมากกว่านั้น และในวันนั้นพวกเขาจะปลอดภัยจากการตื่นตระหนกว م ن ج ا بالسيئة فكبت ج و ه م في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون และผู้ใดนำมาซึ่งความชั่ว ใบหน้าตัวของพวกเขาจะถูกโยนกลิ้งลงไปในไฟนรก พวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทน นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำเอาไว้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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันได้รับบัญชาว่า ให้เคารพพักดีพระผู้อภิบาลแห่งเมืองนี้ ซึ่งพระองค์ได้ทำให้มันเป็นที่ต้องห้าม และทุกสิ่งเป็นสิทธิของพระองค์และฉันได้รับพระบัญชาให้อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมและฉันได้รับพระบัญชาให้อ่านอัลกุรอานและนั้นผู้ใดได้ตามแนวทางที่ถูกต้อง แท้จริงเขาก็ตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาเอง และผู้ใดหลงผิดก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงผู้หนึ่งในหมู่ผู้ตักเตือนเท่านั้นและจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ และพวกเจ้าก็จะรู้จักมัน และพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้เป็นผู้หลงลืม ต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ